Duela guti, Pierre Charbonnier saioi da zioen bezala, mende honen laurdenera iristen gara eta oraindik dik, oita bat garren mendea aipatzea, futurista iduritzen zaigu askori. Iduridu gure referentzia asko, zintzili gelditu diela denboran unbait, mila behatzireun taloroita marreko amarka daan edo auskalo. Kolektiboki ezkara mundu mailan gertatzen diren aldaketa handiaz jabetzeko gai. Izan daiteke mende hori ez telako jonden mendean irudikatzen ginuena bezalakoa. Teknika berriak gure eguneroko zamaguzia sarturatuko omen ziren botoi pare bat soilik ukituz gero, energia mugagabea eta horako. Horren ordez, hainbat onda mendi, krisi, gerra eta mesfidantza ugaritu dira. Gure gogoetan, etorkizun futurista horren zain gelditu gara behar bada iragan urbilan nunbait, eta horregatik behar bada oiktabat garren mendearen lehen laurdena oarkabean igarro zaigu edota urte horietan zehar igarotako ikusirik etorkizun horrek balio ez duelakoan gaude. Nakar taldeak abesten duen bezala, inork ez du etorkizunik nahi. Etorkizuna irudikatzeko gaitasunak zer ikusi handia du garaian garaiko narratibekin. Eta mila beratzireun talarroita marreko amarkadatik goiti zabaldu da kapitalismoaren garaipen globalaren narratiba globalizazioaren oinarri ideologikoa dena merkataritza eta kontsumua biziaren ardatz gisa ezarriz gero, historia ahantza razi digute. Etengabeko orainaldian bagina bezala, iraganik gabe eta etorkizunik gabe. Horren aurka, edo orainaldi kontsumista hori jasan ezinean, jendean hitzek iragan moduko zerbait berreskuratu nahi dute, edo zehazkiago irudikatzen duten iragana. Hor dugun arriskua handia da. Ez badira lehen tasunak ongizea Gaurko alienazioa erremedioa ez dugu atzemanen atzoko alienazioetan, baizik eta biharko buru konkretuetan. Horren lehen urratsa da komeniz zaigun etorkizuna irudikatzea, denentzako tokia izanen duen etorkizuna marraztea, eta bigarren urratsa elgarrekin eraikitzen joatea. Duela lau urte COVID pandemia hasten zen eta makina guziak gelditu ziren udaberri hartan biharko mundua eraikina nahi nuen. Globalizazioa gaindituz, alakorik berriz gerta ez dadin. Laburtetan giro globala ilundu da eta asmo horiek ahantziak dirudite. Alta sekula maino beharrezkoagoak dira.